يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك Jedna, draga braćo, od najvažnijih osnova na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste zahvaljivanje uzvišenom subhanahu wa ta'ala na njegovim ni'metima. Hayya al-a'da'u fi darbi šara kayfa tafu ya fata Nema drugog puta kao učuvanju blagodati i njihove zaštite i povećanja do zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na njima. Dunja zalaman damisan بئست الدنيا وبئس المعتراك Bekr ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullahu ta'ala, je govorio o sina Ademu, ako želiš da spoznaš veličinu Allahovog nijameta, onda zatvori svoje oči. To jest, tada ćeš vidjeti kolika je samo blagodat očiju. بين تضليل وإرهاب وشاب Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kome bude podarena blagodat, pa on ne zahvali na njoj, neminovno će biti kažnjem tom istom blagodati. أسر الصبح وعادت مكة Kada bi legao u postelju, poslanik sallallahu alaihi wasallame bi govorio, dovio bi sallallahu alaihi wasallame, kako stoji u hadisu kojeg bileži muslim, Alhamdulillahi alladhi atamana, wa saqana, wa kafana, wa awana, wa kam min man la kafija lahu, wa la ma'wa.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 Večerašnja osnova, kako je već brat spomenuo, nosi naslov E šukru esasul mezid. Zahvala je osnova, osnova povećanja. Ovo je dakle ujedno četvrta osnova od ovih osnova o kojima govorimo, a koji se mu'min vjernik treba pridržavati na svom putu ka ahiretu i ka Allahu Jalla wa ala. Jedna, draga braće, od najvažnijih osnova na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste zahvalivanje uzvišenom subhanahu wa ta'ala na njegovim nijametima. Da zahvališ što te Allah žele ala odabrao, olakšao ti put ka njemu i učinio ga dragim. Zaista je odabir ovoga puta i straha i nade i žele za Allahovim zadovoljstvom i straha od njegove kazne nijamet. Spoznaja puta koji vodi ka Allahu, ljubav njegova slijedjenja i nastojanje napredovanja na tom putu je također nijamet dobra djela od učenja Kur'ana, zikra, posta, noćnog namaza, dobročinstva i drugih dobrih dijela koja čovjek održavaju na ovom putu su opet nijamet. A ove blagodati ukoliko ne potraju, ne povećaju se i u njima ne bude beričeta, uslijedit će povratak, izmicanje i uskraćivanje, hirman. Nema drugog puta kao očuvanju blagodati i njihove zaštite i povećanja do zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na njima. Jedna delegacija iz Jemena je došla Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. Među njima je bio čovjek po imenu Hudeir. Kada su krenuli natrag svojim kućama, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame je dao, a to je bilo njegova sunneta, svakom gostu hediju. Hudeir je bio zauzet zikrom. Bio daleko od poslanikova sallallahu alaihi wa sallame oka, te se postidio da zatraži svoju hediju. Delegacija je krenula natrag, a sa njima i Hudeir. Kada su se udaljili, došao je Džibrijel, Allahom poslaniku, sallallahu alihi vseleme, i rekao, tvoj gospodar te selami i podsjeća na Hudeira. Allahov poslanik, sallallahu alihi vseleme, je potražio konjanika, dao mu hediju i rekao, stigni delegaciju i pitaj za Hudejra daj mu ovu hediju i poselami ga od mene. Kada ih je konjanik stigao, upitao je, Ko je Hudejr? Ljudi uperiše prsta na Hudejra pa mu konjenik reče Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame te selami i kaže da te je zaboravio pa ga je Allah podsjetio pa ga je Allah podsjetio na tebe. Hudejr tada reče Allahumme kema lem tense Hudejren feđal Hudejren la jensak. Gospodaru moj kako nisi zaboravio Hudejra učini isto tako da Hudejr ne zaboravi ne zaboravi na tebe. Pa kažu da je nakon toga bio od onih koji su puno činili zikra Allahu subhanahu wa ta'ala. Gospodaru moj, kako nisi zaboravio Hudejra, učini isto tako da Hudeir ne zaboravi na tebe. To je ono na što želimo ukazati, draga braćo. Zahval Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Jedan brat je bio iskušan šećernom bolešću pa mi kaže okoristio sam se od ove bolesti. Nisam znao za blagodat spavanja tri sahata bez, bez prekida osim nakon ove bolesti. Jer sam svakog sahata ustajao i odlazio u kupatio. Da li ti spavaš tri sahata uzastopno? jesi li zahvalio Allahu Đelle Ala na toj blagodati? Ako budeš iskušan, a od Allaha tražim selame tebi i meni, spoznaćeš vrijednost ove blagodati. Čovjek slomljene ruke govori, volio bih kada bi se mogao krenuti na drugu stranu. Da li se ti dok spavaš okrećeš na obe strane? I jesi li zahvalio Allahu Đelle Ala na toj blagodati? Jesi li ikada razmislio o tome da odeš u bolnicu pa da vidiš invalide koji nisu u stanju da naprave ni jedan pokret? da vidiš lica koja je spržila vatra, da vidiš one koji su izgubili nur svojih očiju i tako dalje i tako dalje. Bekr ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullahu ta'ala, je govorio o sina Ademov, ako želiš da spoznaš veličinu Allahovog nijemeta, onda zatvori svoje oči. To je tada ćeš vidjeti kolika je samo blagodat očiju, a to je samo jedna od blagodati koju ti Allah subhanahu wa ta'ala podario. Pa gdje su ostale blagodati? وَصَدَقَ رَبِّ إِذْ يَقُولُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Istinu je rekao gospodar kada kaže A ako bi vi nabrajali Allahove blagodati, ne bi bili u stanju da ih nabrojite. Jesi li vidio ljude sa okačenim infuzijama? Jesi li vidio one koji su čitav svoj život proveli u bolnicama i na kraju umrli? Sve ove blagodati koje su drugi izgubili, a ti ih posjeduješ, jesi li zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala na njima? A ti, o bolesniče koji si iskušan, jesi li ti zahvalio na blagodatima u kojima uživaš? Jesi li pogledao u one koji su još više iskušani, još žešćom bolešću od tebe? A ako si opet ti taj koji je najviše iskušan i najteži bolesnik, jesi li opet zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala što te je iskušao u tvom tijelu, ali sačuvao tvoje srce i ispunio ga imanom? Jesi li zahvalio na ovoj blagodati? Blagodati teuhida i imana koja je najveća blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robovima. Od muđahida rahimu Allahu ta'ala se prenosi da je u riječima uzvišenog u asbaga alejkum ni'amahu zahirata wa batina blagodatima vas svojim obasu vidljivim i nevidljivim da je povodom ovog ajeta muđahid rekao to je, to je blagodat la ilaha illallah Dakle, ta blagodat koju vam je Allah subhanahu wa ta'ala podario, ta vidljiva i nevidljiva blagodat, jesu riječi la ilaha illallah, jeste nijemet tevhida, jeste nijemet imana. Sufjan ibn Ujejna rahimeullahu ta'ala kaže Allah nije dao veće blagodati svojim robovima od toga što ih je upoznao sa la ilaha Allah da nema drugog Boga sem Allaha i zaista će la ilaha illallah ljudima na ahiretu biti poput vode poput vode na dunjaluku zato je draga braćo od upute, od upute poslanika sallallahu alaihi wasallame bilo i prisjećanje oni koji su izgubili ove blagodati kako bi čovjek još više bio zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njima. Kada bi legao u postelju poslanik sallallahu alaihi wasallame bi govorio, dovio bi sallallahu alaihi wasallame kako stoji u hadisu kojeg bileži muslim Alhamdulillahi alladhi atamana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la ma'wa Hvala Allahu koji nas je nahranio, napojio, zadovolio naše potrebe i pružio utočište, tako koliko je oni koji imaju potreba i nemaju i nemaju utočišta.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 Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kome bude podarena blagodat, pa on ne zahvali na njoj, neminovno će biti kažnjem tom istom blagodati. Dakle, onaj, draga braćo, obratite pažnju na riječi ovog imama. Na riječi Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala, da onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala podari kakvu blagodat, bilo koju blagodat od blagodati dunjaluka ili ahireta, pa ne zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati, bit će kažnjen tom blagodati. Svataš li sada, dragi brate, razlog slabosti imana i malaksalosti? Zato što se nisi zahvalio svome gospodaru na nijemetu iltizama, na pridržavanju Allahove knjige i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa Jer da si bio zahvalan na blagodati iltizama, Allah bi još više povećao tvoj iltizam, jer uzvišeni kaže وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَا وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ A one koji su na uputi, on će im uputu i povećati i bogobojaznost im podariti. Allah subhanahu wa ta'ala je šekur, Allah jalla wa ala je taj koji je blagodaran, koji zahvaljuje robu time što mu povećava svoje blagodati onda kada je rob zahvala njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Ali, kada se nisi zahvalio na blagodatima iltizama, iltizam je oslabio i popustio. Hasan al-Basri, rahimeullahu ta'ala, kaže Allah žele wa ala daje jedan nijemet koliko hoće, pa ako se ljudi ne zahvale na njemu, preokrene ga kaznom, preokrene ga kaznom po njih. Da, draga braćo, svako onaj kome su podarena djeca, pa ne zahvali Allahu žele wa ala na blagodati djece, bit će kažnjen njima. Kome Allah žele u ala podari blagodat žene, pa ne zahvali na toj blagodati, bit će kažnjen njome. Kome Allah podari i metak, pa ne zahvali na toj blagodati, bit će neminovno kažnjen njime. Nema druge, tako redom. Svaki nijemet na kome ne zahvališ, bit ćeš kažnjen njime. A tajna zahvale leži u iskorištavanju nijemeta, u pokornosti stvoritelju koji te je njome, koji te je njome obasuo. Hudejr, draga braćo, se zahvalio na blagodati i zatražio od Allaha žele u ala da ga učini od onih koji ne zaboravljaju na Allaha. A kada bi nama došla hedija, mi bi iz radosti zbog hedije zaboravili da se sjetimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Gorka stvarnost, draga braćo, veliki broj muslimana je obuzet blagodatima, a zaboravlja na onoga koji ih je njima obasuo zauzeti belajom i iskušenjem, a zaboravljaju na onoga koji ih je njime iskušao i koji je u stanju da ostrani taj belaj i to iskušenje. Zauzet nekim drugim mimo Allaha i zaboravlja, i zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Suleiman ibn Davud, alaihim assalam, plemenit vjerovjesnik i sin plemenitog vjerovjesnika, Njega, draga braćo, nije obuzela vlast koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario mimo bilo koga drugog od svjetova.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 Ovo je zaista očita blagodat. Pogledajte, draga braćo, priznavanje blagodati koje mu Allah subhanahu wa ta'ala podario. Kaže dala uzvišeni džela wa'ala i sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džinni i ljudi i ptice. Bili su sakupljeni pa vođeni. I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče, O mravi, ulazite u staništa svoja, da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijetite. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče, gospodaru moj, nadahni me da budem zahvala na blagodati tvojoj koju si ukazao meni i roditeljima mojim i da čini im dobra djela na zadovoljstvo tvoje i uvedi me milošću svojom među dobre, među dobre robove svoje. Pogledajte dove Suleimana a.s. Dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da ga Allah jalla wa ala učini od oni koji su zahvali njemu uzvišenom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Koliko od nas, draga braćo, ko od nas dovi Allahu jalla wa ala da ga učini od zahvalnih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova. Takođe, kada je Sulejmanu alaihissalam donijet prijesto Belkise, kada mu je donijet arš prijesto Belkise, Sulejman je tada rekao هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم Ovo je blagodat gospodara moga koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. Ako je zahvalan, u svojoj je kori zahvalan. Ako je nezahvalan, pa gospodar moj je neovistan i plemenit. Pogledajte, draga braćo, ispravno svatanje nijemeta, ispravno svatanje nijemeta kao iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala, da li će biti iskorišćen u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ili pak u nešto drugo od nepokornosti Allahu dželle ala i grijeha da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sačuva od toga. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže: Neki sultan je zatvorio jednog čovjeka, te mu njegov drug poruči, budi zahvalan Allahu. Nakon toga taj čovjek bi i bičevan, pa mu njegov drug opet poruči, budi zahvalan Allahu. Zatim su doveli međusiju, vatropoklonika, te su ih vezali zajedno, stavivši jednom jedan, a drugom drugi okov. Međusija je bio bolestan, te je noću morao ustajati po nekoliko puta kako bi obavio potrebu, a sa njim i ovaj čovjek koji ga je morao čekati sve dok ne završi, zato što su bili u istim okovima. Njegov drug mu opet poruči, budi zahvalan Allahu. A ovaj mu uzvrati, pa dokle ćeš govoriti, budi zahvalan Allahu. Zar ima većeg belaja od ovog belaja? Pa mu njegov drug odgovori, a šta kada bi zenar, zenar je draga braćo pojas, kojeg su vimije, dakle štićenici u islamskoj državi nosili kako bi se prepoznavali, kako bi dakle muslimani, kako bi muslimani prepoznavali vimije, ko su dakle vimije, ko su štićenici. Normalno ovo je bilo u vrijeme dakle ponosa, u vrijeme ponosa kada je dakle islam, islam vladao. Pa kaže dakle ovaj njegov drug, a šta kada bi zenar kojeg on nosi bio na tvom pojasu, šta bi onda radio? Budi zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, želi reći, a šta da je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa da si ti nevjernik, kao što je on nevjernik, šta bi te onda radio? Zato budi zahvalan Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Neki čovjek je došao Sehlu ibn Abdullahu, rahime Allahu ta'ala, je rekao, lopov je ušao u moju kuću i uzeo moje stvari. A Sehl, rahime Allahu ta'ala, mu reče, zahvali se Allahu. A šta da je lopov? ušao u tvoje srce, to je šeitan, i pokvario tvoj teuhid, šta bi onda radio? Jedan od salihina, dobrih ljudi, je upitan kako si osvanuo. Pa je on odgovorio, osvanuo sam u mnogobrojnim Allahovim dželleu ala, dželleu ala ni'metima, koje ne mogu pobrojati i sa puno grijeha pa ne znam na čemu da se prije zahvalim, na lijepom koje mi je dato ili ružnom koje je prikriveno. Drugi pa kaže, osvanuo sam između dvije blagodati, ne znam koja od njih dvije je veća, grijesi koje mi je Allah prikrio, pa me niko zbog njih ne može ružiti, i ljubav koju je Allah želeo ala dao u srcima robova, a koju ne dosežu, a koju ne dosežu moja djela. Da, dragi brate, od osnova o kojima moraš voditi računa na svom putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da kada god ti Allah žele vala podari kakvu blagodat budeš zahvala na njoj kada naučiš ajet na pamet zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala kada činiš zikr zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala kada pustiš bradu zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala kada obaviš namaz u džematu zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala kada naučiš kakvu meselu zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala kada noć probdiš u ibadetu, opet se zahvali Allahu Jalla wa Ala. Zahvali se Allahu na njegovim blagodatima, jer ako ne zahvališ, bit ćeš kažnjen njima. To je Allahu Jalla wa Ala sunnet, to je Allahu Jalla wa Ala odredba koja se ne mijenja. Od Bekra ibn Abdullaha rahime Allahu ta'ala se prenosi da jedne prilike vidio nosača koji je nosio breme i govorio Alhamdulillah u astagfirullah. Hvala Allahu, tražim oprosta od Allaha. Alhamdulillahu astaghfirullah. Govorio je samo ove dvije stvari. Kaže, pa sam ga sačekao dok nije spustio breme, pa sam mu rekao, o ti, zar ne znaš nešto drugo do ovo što govoriš, što ponavljaš? Kaže, da, Znam puno hajra, znam čitati Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, ali rob je između nijameta i grijeha, između blagodati i grijeha. Pa ja zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima i tražim oprosta od njega uzvišenog za svoje grijehe. Pa je Bekr rahimahullahu ta'ala rekao, zaista je ovaj hamal, zaista je ovaj nosač, pametniji i učeniji i učeniji od Bekra. Neki čovjek je došao Junusu ibn Ubejdu i požalio se na svoje stanje, pa mu Junus reče, da li bi ti volio da ti umjesto tvog vida bude dato sto hiljada dirhema? Reče ne, pa da li bi volio isto tako da za tvoje ruke da ti neko da sto hiljada dirhema? Reče ne, pa za tvoje noge? Reče ne, pa mu ovaj čovjek, pa mu Junus poče nabrajati blagodati i na kraju mu reče, ja vidim da ti imaš milione, a žališ se a žališ se na svoje stanje. Neki čovjek je upitao Ebi ha, Ebu Hazima rahimeullahu ta'ala o Ebu Hazime, ta je zahvala očiju, a on mu reče kada vidiš hajr da ga obznaniš, a kada vidiš šer da ga prikriješ. <clears throat> pa je upitan, a šta je zahvala ušiju? Pa kaže kada čuješ hajr da ga zapamtiš, a kada čuješ šer da ga prikriješ. Kaže, pa ko je onda zahvala ruku? Kaže, da ne uzimaš ono što nije njihovo pravo i da ne uskraćuješ pravo kojeg imaš kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je upitan, pa šta je zahvala stomaka? Pa je odgovorio da njegov donji dio bude ispunjen hranom, a gornji dio ispunjen ilmom, znanjem. Zatim je upitan pa šta je zahvala ferđa, šta je zahvala spolnog organa. Pa je rekao, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, illa ala ezuađihim, evma melekat ejmanuhum, fa innahum gajru melu mu'min da vodi brigu o njemu osim da ga čuva osim dakle od svojih, od svojih žena i od onoga što njegove ruke posjeduju od Muhameda ibn Mansura rahimeullahu ta'ala se prenosi da je upitan kada se čovjek najede i zasiti koja je onda zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na toj ni'meti, na toj blagodati, pa je rekao da klanjaš sve dok u tvoje utrobi ne ostane ništa od te, ništa od te hrane. Abdulaziz ibn Abi Davud rahimahullahu ta'ala kaže da jedne prilike vidio Muhammeda ibn Vasija rahimahullahu ta'ala i na njegovoj ruci rana, na njegovoj ruci rana. Pa kao da mu je to teško palo, požalio ga je. Pa mu Muhammed ibn Vas je reče, ti ne znaš kakva je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema meni po pitanju ove rane. A šta kada bi Allah subhanahu wa ta'ala dao pa da ova rana bude na mom jeziku? Šta kada bi Allah subhanahu wa ta'ala dao pa da ova rana bude na mom oku? Zato zahvalujem se Allahu subhanahu wa ta'ala što je dao pa je ova rana pa je ova rana samo na, moj, samo na mojoj ruci. To je, draga braćo, ispravno svatanje selefu as-saliha, fiqh selefu saliha kojeg Allah subhanahu wa ta'ala daje onome, daje onome, onome kome on kome on hoće. Postavlja se pitanje, draga braćo, na kraju, kako se zahvalio Allahu Đele Vale na blagodatima? Kako i na koji način da se čovjek zahvali Allahu Subhanahu Wa Ta'ala na blagodatima? Odgovara na Ibnu Qajim Rahimu Ta'ala i kaže da zahvala počiva na sljedećim stvarima. Prva stvar, priznavanje blagodati. Da čovjek prizna blagodati koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Zatim, izražavanje zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima. Da čovjek, dakle, izrazi zahvalu svojim jezikom Allahu Jalla wa'ala na tim blagodatima koje mu je podario. Zatim, ljubav prema darovatelju blagodati. To je sljedeća stvar. I zadnja stvar, iskorištavanje blagodati u pokornost darovatela da se iskoristi blagodat u pokornost darovatela, to jest u pokornost Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ambese ibn al-Azhar rahimahullahu ta'ala kaže, Muharib ibn Dithar, Kadija Kufe je bio moj komšija, pa bih dosta često u noći čuo kako kaže, ja sam mališan kojeg si ti odgojio, pa tebi pripada hvala. Ja sam slabić kojeg si ti ojačao, pa tebi pripada hvala. Ja sam siroma kojeg si, kojem si ti pružio bogatstvo, pa tebi pripada hvala. Ja sam neimućan kojem si ti dao, pa tebi pripada hvala. Ja sam neoženjeni kojeg si ti oženio, pa tebi pripada hvala. Ja sam gladni kojeg si ti nahranio, pa tebi pripada hvala. Ja sam nagi kojeg si ti odjenuo, pa tebi pripada hvala. Ja sam musafir kojeg ti pratiš, pa tebi pripada hvala. Ja sam odsutni kojeg si ti povratio, pa tebi pripada hvala. Ja sam bolesni koji si ti izliječio, pa tebi pripada hvala. Ja sam onaj koji traži, pa kojem si ti dao, pa tebi pripada hvala. Ja sam dovitelj kojem si se ti odazvao, pa tebi pripada hvala. Tebi pripada velika hvala gospodaru moj, na mojoj hvali tebi. Subhanallah, pogledajte kako lijepih riječi. Obratite ove riječi, draga braćo, na kraju ove dove. Kaže ovaj čovjek, tebi pripada velika hvala, gospodaru moj, na mojoj hvali tebi. To jest, zahvaljuje se Allahu subhanahu wa ta'ala, kojemu je dao da se zahvali njemu uzvišenog, koji ga je podstakao i uputio na tu zahvalu. Zahvaljuje se Allahu subhanahu wa ta'ala, što mu je dao da zahvaljuje Allahu, Allahu jalla wa Ovo je, draga braćo, fiq selefu saliha, svatanje selefu saliha, rahime Allahu ta'ala. Kako je samo lijep ovaj govor, i jeste, tako mi Allaha, zaista je govor selefa, lijek, lijek za griješnike, lijek za bolesna i lijek za bolesna srca. Stoga, draga braćo, zahvalivanje ili zahvala je osnova povećanja. Je osnova je osnova povećanja. Draga braćo, budimo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Budimo zahvalni Allah subhanahu wa ta'ala će nam povećati. Budimo od malobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova, jer uzvišeni Jalla wa ala kaže وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ A malo je od robova mojih onih koji su meni puno zahvalni. Oni koji meni puno puno zahvaljuju. Budimo od ovih malobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala, Allahovi subhanahu wa ta'ala robova. Ali radijallahu anhu kaže da je ni'met blagodat spojena sa šukrom, vezana sa zahvalom, a zahvala je vezana za povećanje. Tako da se neće prekinuti povećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok rob ne prekine svoju zahvalu, dok ne prekine sa zahvalivanjem Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga, dragi brate, kada vidiš da tvoj iman, kada vidiš tvoj iman da opada, Kada vidiš da se tvoj iman ne povećava, vrati se zahvali, vrati se šukrum, vrati se zahvalivanju Allahu dželle ve na mnogobrojnim blagodatima koje ti je podario. Zahvali se Allah će povećati tvoj iman jer je e, šukr esasul mezid jer je zahvalivanje Allahu subhanahu wa ta'ala osnova povećanja molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji zahvaluju njemu uzvišenom na njegovim blagodatima molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su zahvalni da nas učini od onih koji se njega sjećaju molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe da nam se smiluje, da prekrije naše sramote, oprosti naše grijehe i uvede nas u džennet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هيأ الأعداء في الدرب الشراء كانت الدنيا ظلاما دامسا بئست الدنيا وبئس المعترات بين موؤود ومفتون وفي راحة الظلم زمام لا يفات أمة تاهت على غير هدى بين تضليل وإرهاب وشاك برا للحق نور ساطع أنزل القرآن للدنيا ملاك أسر الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلاك بعدها قامت جيوش همها نصرة الحق تدك الظلم دار يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف توفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراب كيف توفو التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى وأرى اليوم حمى الحق غدا مسرح العابث حلا منتهاك يا فتى الإسلام هلا قلت لي أي ذنب بالمخازي ضيعاك أيها السادير في لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجبا أمتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرك